Ah, na, na, na, no, no Yo, Lumar. no. 17, Primero me chapea, ahora me dice que me quiere. Estoy un poco confundido, más no sé lo que sucede. Mami, que tú quieres? Eres tu sugar boy, pero no me sube en las redes, no Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapeadora. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapi, la chapi. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora. La chapeadora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapi, la chapi. Una cartera, con el franelita de blonda y una licra que se le remarca. sin laita Que lo que era nos pusimos del par y nos fuimos juntos, amanecimos, yeah. Después del pre sabía lo que pasaría. El otro día llamaría recordándome todo lo que le hacía. Y yo la agarré, la coloqué, le di, le di, le di y no paré. Ella solo quería chapearme y ahora me llama pa' verme. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapeadora, Dora. Dora la chapi, la chapi. ¿Qué pasó, mami? Te clavaste. ¿Será que te gustó lo que probaste? Tú ya sabes en el área, el 17, la calle 8 más City, el que le mete. La retro con un buen guaje. Para combinar con tu maquillaje. Te gustan de despabilado no lo maje Por eso me tira pa' que el bikini le baje. Primero me chapea, para me dice que me quiere. Estoy un poco confundido, más no sé lo que sucede. Y mami, que tú quieres? Seré tu sugar boy, pero no me sube las redes, nada Ahí viene la chapeado Ahí viene raspadora, ahí viene, no mete el cora. Ahí viene la que no se enamora. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapeadora. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapi, la chapi. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapeadora. Dora, la chapi, la chapi, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, la chapeadora. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, ¿qué dice? Roger Record, ey, G.M.U.C., Music, Maca City, DJ Red, el 33, Alberic 17. Arm, arm, arm. Hey, hey,